الحمد لله وصلى الله وسلم على خاتم أنبيائه ورسله خليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فحي الله الإخوة والأخوات وبارك الله فيهم Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada penutup para nabi dan penutup para rasul dan kasih Allah Muhammad bin Abdullah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya hingga hari kiamat kelak. Allah kepada saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian Semoga Allah memberikan keberkahan kepada mereka Qala al-imam Abu Dawud rahimahullah Babun fi istikhlafi Abi Bakrin radhiyallahu anhu Al-imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala mengatakan Bab yang menerangkan tentang pengangkatan Abi Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Ai kaifa kana istikhlafu yaitu bagaimana cara beliau diangkat menjadi khalifah. Al kana bin nass ala khilafatihi min an-nabi sallallahu alaihi wasallam apakah dengan nass perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi khalifah qad dhahaba ila hadha ta'ifatun min a'immati sunnah wa min al-fuqaha min asy-syafi'iyyah wa ghairihim dan sekelompok orang dari para imam ahli sunnah dan ahli ahli fikih dari kalangan asy syafiiyyah dan selain mereka berpendapat demikian wa anna kullama warad من النبي صلى الله عليه وسلم هو نص على خلافة أبي بكر بعده dan bahwa apa saja yang tertera dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nas itu menunjukkan tentang diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah setelah beliau. Wa sayati dzikru ba'd al-adillah allati istadallu biha dan akan datang penyebutan sebagian dalil-dalil yang mereka berdalil dengannya. Wal qawlu tsani anna istikhlafahu kana min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil isharati wat tanbih. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahawa pengangkatan beliau sebagai khalifah itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui isyarat-isyarat dan pemberitahuan-pemberitahuan dari beliau. Wal qaulus tsalits anna istikhlafahu kana bi ijma'is sahabah. Pendapat yang ketiga menyatakan bahawa Abu Bakar menjadi khalifah itu dengan kesepakatan para sahabat. Walakin la syakka fi mimma la syakka fihi akan tapi termasuk dari perkara yang tidak ada keraguan di dalamnya أن إجماع الصحابة هذا bahwa kesepakatan para sahabat di dalam permasalahan ini qaimun imma 'ala an-nass as-sarih min an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala khilafati Abi Bakar dibangun di atas nas yang sahih yang menunjukkan tentang diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah wa imma an yakuna hadha al-ijma' qa'imun 'ala ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإشارة والتنبيه إلى ذلك atau bisa jadi kesepakatan para sahabat ini dibangun di atas apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa isyarat-isyarat dan pemberitahuan-pemberitahuan tentang khilafah beliau. mithlu qawli amiril Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mustadillan ala taqdimi Abi Bakr wastikhlafihi seperti perkataan Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu beliau berdalil tentang diangkatnya Abu Bakar sebagai khalifah dan didahulukannya ia dibandingkan Umar Aish Umar taqdiru ala Umar mustadillan bihi ala taqdimi la la la innama قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبحان الله لما أردت أنبهك ذهب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا أي في إمامة الصلاة أفلا نرضاه إماما لنا في دنيانا لا يوجد ذكر لعمر نعم Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meridai beliau sebagai imam bagi kami di dalam agama kami maksudnya sebagai imam salat kami maka apakah kami tidak ridha ia menjadi pemimpin kami qala wa wa qala aidan ali bin abi talib radhiyallahu anhu dan ali bin abi talib radhiyallahu anhu juga mengatakan والله لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وإن مكاني لا يخفى عليه لو أرادني لا أمرني أن أصلي بالناس Kemudian Ali radhiyallahu anhu mengatakan demi Allah, Allah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia salat dan aku tidak tersembunyi dari pandangan beliau. Seandainya beliau mau menyuruhku untuk menjadi imam salat tentulah beliau akan menyuruhku. Waqad ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam لتطلب منه شيئا فقال اتيني غدا غدا kemudian datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu kepada beliau Lalu beliau mengatakan kepada wanita tersebut, datanglah kembali kepadaku besok. Kalat fa illam ajidka turid al-maut, yani jiitu wa qad mutta. Kemudian wanita tadi berkata, kalau seandainya aku tidak menjumpaimu besok, yaitu apabila engkau telah wafat besok, faqala laha fa'ti abu Bakr. Nabi mengatakan kepadanya, kalau engkau tidak menjumpaiku, maka datanglah kepada Abu Bakar. فهذا نص أو كالنص على أن بعده يكون أبا بكر رضي الله عنه maka ini merupakan nas atau seperti nas yang menunjukkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu akan menjadi pengganti beliau setelah beliau. Wa min dhalik hadits ummul mu'minin Aisyah Aisyah fi sahihain. Termasuk darinya adalah hadis ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha في البخاري إن شاء الله وغيره أنا شاكك في المسلم في نعم. دلم أصيح آه، البخاري ليس لينيا يعني، ولم مراجع أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مرات مرضه بهو نبي صلى الله عليه وسلم di sebagian kondisi sakit beliau qala ib'athi ila abiki abi bakr wa akhiki abdurrahman ay arsili ilayhima liyatiya ilai. utuslah seseorang kepada ayahmu dan kepada saudari kepada saudaramu Abdurrahman agar keduanya datang kepadaku liaktuba lahu kitaba agar aku menulis sebuah surat untuknya hatta la yatamanna mutamannin ay yarghab raghib fil khilafati ba'dahu agar tidak ada seorang pun yang memiliki keinginan dan angan-angan untuk menjadi khalifah setelahku ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم كتابة الكتاب وقال Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tulisan surat tersebut dan bersabda, "Ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakar." Allah tabaraka wa taala dan orang-orang yang beriman enggan tidak menerima kecuali Abu Bakar. فكان ما أخبره الله به من أن الله عز وجل يجمع كلمة المؤمنين الصحابة رضي الله عنهم على بيعة أبي بكر وأنه الخلافة بعده وأنه الخليفة بعده dan apa yang beliau kabarkan dari Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwa Allah memberitahukan kaum mukminin dari kalangan para sahabat seluruhnya sepakat bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah beliau. ومن ذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرض موته demikian pula di antaranya adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar untuk mengimami manusia salat ketika beliau sakit وهذا الأمر قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة وأبي موسى الأشعري والعباس وغيرهم رضي الله عنهم dan ini sebagaimana tertera di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Abi Musa al ashari dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum dan selain mereka. ana أنا في حفظي العباس. أنت قلت ابن عباس. الآن العباس العباس نشوف نراجع ان شاء الله يمكن انت الصواب جزاك الله خير طيب وفي هذه الاحاديث كلها ومنها حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أربا بكر فليصلي بالناس dan di dalam hadis-hadis ini di antaranya hadis Aisyah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perintahkanlah Abu Bakar untuk mengimami manusia salat faqila lahu inna Abu Bakr rajul asif ay hazin raqiq إذا قام مقامك لا يكاد يسمع الناس من البكاء وإسرار القراءة Kemudian dikatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang mudah sedih dan seorang yang lembut. Kalau dia maju menjadi imam, berada di posisimu, maka hampir-hampir manusia akan mendengar suaranya menangis terhadap bacaan yang dibacanya. Wa وكرر الامر بذلك ثلاثه dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi perintah itu sebanyak tiga kali. Waqad qalat lahu ba'd ummahatil mu'minin inna Aba Bakr rajulun hazin la yakad fa mur Umar fal yusalli bin nas. dan sebagian ummul mukminin mengatakan kepada beliau bahwa Abu Bakar ini adalah orang yang mudah sedih maka orang akan hampir-hampir orang akan mendengar suara tangisannya. Perintahkanlah Umar untuk mengimami manusia. وهي حفصة التي قالت ذلك بطلب من عائشة رضي الله عنها والقصة طويلة أنا أختصر dan yang mengatakan hal itu adalah Hafsah radhiyallahu anha dengan permintaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadisnya panjang saya meringkasnya. Ayo ikhtisar faqat. Tayyib. فكرر الأمر بأمر أبي بكر maka beliau mengulangi perintah untuk memerintahkan Abu Bakar mengimami manusia. ولما وصل الأمر إلى أبي بكر الصديق جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. Tatkala sampai perintah itu kepada Abu Bakar, di mana utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanmu untuk mengimami manusia. Faqala Abu Bakar, "Ya Umar, salli bin nas." Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Umar, engkau saja yang mengimami manusia." Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Anta ahqqu bidzalik." Fa bihim Abu Bakar. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Engkau lebih pantas untuk melakukan hal itu." Maka beliau pun Abu Bakar salat mengimami manusia. Rawahu Muslim fi sahihih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. وأما الحديث الذي ذكره Abu Dawud, هنا أدكم hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Dawud di sini بطريقيه dengan dua caranya atau jalannya anna Umar عمر صلى بالناس مرة wahidah. maka di dalamnya disebutkan bahawa Umar pernah mengimami manusia satu kali. Intabihu lihada. Perhatikan hal ini. وقد تكلم بعضهم على صحة هذا الحديث dan sebagian mereka telah berbicara tentang kesahihan hadis ini bithalatati umur dengan tiga perkara ulakhisuha saya akan meringkasnya al-amr al-awwal anna Muhammad ibn Ishaq mudallis wa huwa as-sahih anhu annahu rawahu an az-Zuhri bil an'ana طيب bahwa an Muhammad Muhammad bin Ishaq mudallis. Bahwa Muhammad bin Ishaq adalah seorang mudallis dan ia meriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa Az-Zuhri bil ayy bil anana dan ia meriwayatkan dari Az-Zuhri dengan al-anana yaitu mengatakan an wa ma huna wa ma mawjudun ma'na huna haddathani Az-Zuhri inma huwa wahmun dan apa yang ada di sini bersama kita di mana ia mengatakan haddatsani Zuhri telah bercerita kepada Pak Zuhri adalah suatu kesalahan walakin qad yujab an hadha bi anna alladhina rawu at-tahdits 'an Zuhri Ibn Ishaq tashrihahu bil tahdits 'adad minhum hadha thiqa Abdullah ibn Muhammad an-Nufaili wa minhum ghayruh na'am namun telah dijawab hal itu bahwa ada sebagian yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri dengan lafaz yang menjelaskan haddatsani di antaranya adalah Abdullah bin Muhammad An-Nufaili. لا لا لا لا آه أن الذي صرح بالتحديث منه عبد الله بن محمد النفيلي هنا وتابعه غيره في كل مصادر الحديث نعم Dan yang menyebutkannya secara jelas yaitu telah bercerita kepadaku Az-Zuhri adalah Abdullah ibn, ibn Muhammad An-Nufaili dan dia diikuti oleh selainnya. الأمر الثاني قال بعضهم إنه قد جاء في طرق أخرى عن الزهري قال قال رسول الله مرسلا قال قال قال رسول الله مرسلا ليس موصولا كما هنا dan tertera dalam sebagian uh, riwayat atau jalan yang mengatakan telah bercerita kepadaku dari Az-Zuhri Zuhri mengatakan Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda secara mursal. Walakin qad yuqal la al mursal illa idza kana ruwatuhu awthaq wa aula wa akthar. Akan tapi telah dikatakan bahwa tidaklah dirojihkan ya hadis mursal kecuali apabila perawinya lebih thiqah. Wa hadha huna muntafi fa innal ladzina wasaluhu mawsulan aidan thiqatun asbat. Maka cukup di sini karena yang menyampaikannya secara mausul adalah perawi-perawi yang thiqah. Al-amru tsalits qalu inna ma fi hadha al-hadits alladhi 'inda Abi Dawud min salati Umar fariidatan wahidah بالناس يخالفه ما تقدم أن ذكرته من الأحاديث طيب dan penyebutan Umar mengimami manusia satu kali di dalam hadis ini menyelisihi apa yang telah aku sebutkan sebelumnya dari hadis-hadis. فإن في تلك ahadith امتناع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لعمر بالصلاة sebab di dalam hadis-hadis tadi terdapat uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Umar untuk mengimami manusia salat. وفي الحديث الثاني أيضا امتناع عمر نفسه عن الصلاة وقال لأبي بكر أنت أحق بهذا Dan dalam hadis yang kedua yang telah disebutkan juga terdapat uh, Umar radhiyallahu anhu tidak mau menjadikan dirinya sebagai imam di dalam solat dan dia mengatakan kepada Abu Bakar engkau lebih pantas untuk melakukan hal tersebut. وقد يجاب عن هذا Dan telah dijawab hal ini أنه لا مانع من تعدد القصة bahwa tidak ada faktor yang menghalangi terjadinya beberapa kisah. فقد مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرات وأياما Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit beberapa kali dan beberapa hari. وفي الأحاديث التي ذكرناها أن أبا بكر كان موجودا لما جاءه أمر النبي sallallahu alaihi wasallam bisalati binnas dan dalam hadis-hadis yang telah kami sebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit Abu Bakar radhiyallahu anhu ada ketika ia diperintahkan untuk mengimami manusia wa amma fi hadhihi riwayah fa inna Abu Bakar lam yakun mawjudan fil masjid Adapun di dalam riwayat ini yaitu yang menunjukkan Umar mengimami salat, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada ketika itu di masjid. Faqalu li Umar tusalli? Qala na'am, fa Lalu mereka mengatakan kepada Umar, "Apakah engkau akan mengimami?" Ia mengatakan, "Na'am, iya." Lalu ia pun salat mengimami manusia. Wal khulasah, kesimpulannya, "Idza lam yashih fa 'indana as-sihah tughni 'anhu." Apabila kisah ini tidak sahih, kita memiliki kisah-kisah yang sahih yang cukup bagi kita. Wa min dzalika hadits Anas aidha. Di antaranya hadis Anas juga, "Anna akhir marratin ra'a fiha wajha an-nabi sallallahu alaihi wasallam" bahwa kali terakhir ia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma kashafa an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-sitara yanzuru ilaihim fil masjid Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka tabir beliau melihat kepada mereka di masjid. Wa huwa kana fi hujratihi fi hujrati Aisyah. Dan ketika itu Nabi berada di dalam kamar beliau yaitu rumahnya Aisyah. Qala falamma ra'ahu almuslimun farihu fakadu an yuftanu fi salatihim. Maka ketika manusia itu kaum muslimin melihat beliau pada saat itu, maka mereka merasa senang dan bahagia hampir-hampir mereka terfitnah di dalam salat mereka. Faraahum sallallahu alaihi wasallam wa imamuhum Abu Bakar wa hum khalfahu mujtami'un. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka, imam mereka ketika itu Abu Bakar dan mereka berkumpul di belakangnya. Qala fatabassama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Perawi mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Anas mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Wa kana wajhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza sur istanara kal qamar. Dan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau sedang senang e, bercahaya seperti bulan. Tsumma ashara ilaihim an makanakum ay atimmu salatakum. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada mereka dengan tangan beliau, ya tetaplah kalian melanjutkan solat kalian. Sumar khasidir. Kemudian beliau menutup tabirnya. Yaqulu Anas radhiyallahu anhu fa kanat tilka akhir akhir marrah yarawna fiha wajh an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan, maka ketika itu adalah waktu atau kali terakhir mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والخلاصة أن دلائل استخلاف النبي صلى الله عليه وسلم متضافرة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه متضافرة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم Kesimpulannya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang diangkatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sangatlah banyak dari perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum. وقد حسن أو قال الشيخ الألباني في هذا الحديث الذي معنا حسن صحيح Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan tentang hadis yang bersama kita ini adalah hadis yang hasanun sahih. وهذا يرد به أيضا على من ضعفه والله أعلم Baik, dengan ini juga kita uh, membantah atau menolak orang-orang yang mendhaifkannya wallahu a'lam. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي Berkata Imam Abu Dawud rahimahullah taala telah bercerita kepada kami Abdullah ibn Muhammad An-Nufaili. قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق ia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad bin Salamah dari Muhammad bin Ishaq. Qala haddatsani Az-Zuhri. Ia berkata telah menceritakan kepadaku Az-Zuhri. Qala haddatsani Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdul Rahman bin Al Harith bin Hisham. Dia bercerita dia berkata telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Abi Bakr bin Abdul Rahman bin Al Harith bin Hisham. An abihi yani Abu Bakr bin Abdul Rahman bin Al Harith. Dari ayahnya itu Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al Harith. وأبوه أبو بكر هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة dan ayah beliau Abu Bakar adalah salah satu dari tujuh ahli fikih kota Madinah. Walladzina jama'ahum asy fi qawlih yang mereka dikumpulkan oleh seorang penyair di dalam ucapannya, "Idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat 'anil ilmi kharijah faqulhum Ubaidullah, Urwatu Qasimun" سعيد أبو بكر سليمان خارجة فهم أبو بكر ابن عبد الرحمن هذا ابن الحارث maka mereka tujuh orang ahli fikih itu yang pertama adalah Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Al-Harith yang pertama wa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud alladhi yataqaddam ma'ana bil asanid yang kedua adalah Ubaidullah ibn Abdullah Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud nah والثالث yang ketiga Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair والرابع بن الزبير yang keempat Al-Qasim bin Muhammad Al-Qasim bin Muhammad والخامس سعيد بن المسيب yang kelima Sa'id bin Al-Musayyab والسادس خارجة بن زيد ابن ثابت yang ke yang keenam Kharijah bin Zaid bin Thabit والسابع سليمان بن يسار dan yang terakhir yang ketujuh adalah Sulaiman ibn Yasar على اختلاف منهم من يسقط أبا بكر هذا ويجعل بدلا عنه سالم بن عبد الله Sahal Sahal ها؟ سالم بن عبد الله بن عمر Dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka, di antara mereka ada yang menggugurkan Abu Bakar dan sebagai gantinya Salim bin Abdullah. وهنا an unabbihakum ikhwani tullab wa talibat alilm di uh, memperingatkan atau memberitahukan kepada para saudara-saudaraku dari kalangan penuntut ilmu laki-laki dan penuntut ilmu perempuan ihrisu ala al aladadiyya wal mahsura uh, bersemangatlah kalian untuk mendapatkan atau menghafal faedah-faedah yang berkaitan dengan bilangan-bilangan dan uh, angka-angka terbatas. فإن هذه تجمع العلوم Sebab ini akan mengumpulkan ilmu-ilmu. فمن الفوائد العددية التي تقدمت معنا العبادلة الأربعة المبشرون العشرة الأمهات الست الفقهاء السبعة هذه كلها أعداد Di antara faedah-faedah yang berisi bilangan tertentu adalah yang telah berlalu bagi kita yang pertama tentang al-abadilah, itu ada empat orang. Kemudian yang berikutnya kutubus sittah. Kemudian ya yang berikutnya tentang sepuluh sahabat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kemudian uh, ahli fikih yang tujuh ini. فهؤلاء الفقهاء السبعة في المدينة كانوا في وقت واحد ومدار الفتوى عليهم Dan tujuh orang ahli fikih ini ketika itu di kota Madinah hidup di dalam zaman yang sama dan fatwa-fatwa itu dikembalikan kepada mereka. وقد أكثر الإمام أبو بكر بن أبي شيبة في كتابه المصنف من رواية ونقل فتاويهم Dan Abu Bakar ibnu Abi Syaibah sering meriwayatkan di dalam kitab mereka dari riwayat-riwayat mereka yaitu ahli fikih tersebut. كذلك الفوائد المحصورة التي تكون في التقاسيم والأنواع هذا ثلاثة أقسام هذا أربعة أنواع وتقدم معكم في هذه الدروس جملة منها نعم Dan juga di antara faedah-faedah yang berkaitan dengan pembatasan-pembatasan adalah faedah yang berkaitan dengan pembagian-pembagian dan jenis-jenis. Misalnya ini terbagi menjadi tiga bagian. Ini terbagi menjadi beberapa macam. dan kita telah berlalu bagi kita beberapa contoh dari hal itu di pelajaran-pelajaran kita. Wa khassatan idza kanat tilka taqasim al-aqsam wal-anwa' al-hasirah lil-fawaid min kalam a'immat ahli al-'ilm. Apalagi faedah-faedah yang memiliki bilangan-bilangan tertentu dan batasan-batasan tertentu itu merupakan ucapan dari para ulama. Fa innaha tuwaffiru 'alayka juhdan wa waqtan maka ia akan meluangkan untukmu uh, kesungguhan dan waktu wa tusahhilu alaik dhabtal ilm wa hifdhah dan yang demikian itu akan memudahkan bagimu untuk menghafal ilmu dan menguatkannya qala an abihi an abdullah ibn zam'ah wa huwa sahabiyyun masyhur qala lamma stu'izza bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay ishtadda bihi به المرض عندك تفسير استعز سد بالمرض نعم اشتد بالمرض قال وأنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال مروا من يصلي بالناس أو للناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر في الناس وكان أبو بكر غائبا هذا يدل أنها واقعة أخرى وكان أبو بكر غائبا فقلت يا عمر قم فصلي بالناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا أي صوته جهور رافع الصوت قال فأين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس يعني صلى بالناس بقية الصلوات فضل dari ayahnya dari Abdullah bin Zam'ah dia mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit yang parah dan aku ada di sisi beliau bersama beberapa orang dari kalangan kaum muslimin maka beliau memanggil kepada uh, da'ahu Bilal Bilal memanggilnya untuk melaksanakan salat memanggil beliau untuk melaksanakan salat faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal perintahkanlah seseorang untuk solat mengimami manusia. Maka keluarlah Abdullah bin Zam'ah. Maka ketika itu Umar radhiyallahu anhu berada di tengah-tengah manusia. Dan ketika itu Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak ada. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang kejadian yang berbeda dengan ketika Abu Bakar yang mengimami manusia. Kemudian, fakultu, maka aku berkata, wahai Umar, laksanakanlah solat. Engkau mengimami manusia. Maka Umar pun maju dan bertakbir. Tatkala Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara Umar dan Umar adalah seorang yang keras suaranya, Rasulullah berkata, "Manakah Abu Bakar?" Kemudian beliau melanjutkan, "Allah dan kaum muslimin tidak menerima hal tersebut. Allah dan kaum muslimin tidak menerima hal tersebut." Maka diutuslah seseorang untuk menemui Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar datang setelah Umar mengimami solat tersebut kemudian Abu Bakar menjadi imam mengimami manusia melanjutkan solat-solat yang tersisa ثم قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري الإمام الحافظ kemudian Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Ahmad ibn Salih وهو المصري الإمام المصري نعم قال حدثنا ابن أبي فديك واسمه محمد بن إسماعيل bin Abi Fudaik, siqah, na'am, qadum Dia berkata telah bercerita kepada kami Ibnu Abi Fudaik, namanya Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik. Qala hadathani Musa bin Ya'qub wa huwa bin Abdullah bin Wahb bin Zam'ah. Dia mengatakan telah bercerita kepadaku Musa bin Ya'qub yaitu bin Abdullah yakni ibnu akh yakni min min ahfad akh Abdullah bin Zam'ah. Yang termasuk dari cucunya Abdullah bin Zam'ah. قال عن عبد الله بن إسحاق عن ابن شهاب dia berkata عن عبد عبد الرحمن بن إسحاق عبد الرحمن غلط عندي عبد الله غلط عبد الرحمن هون أنا في دي عبد الرحمن في دي لكن المكتوب هنا عبد الله الذين عندهم نسختنا يصححون غلط عن عبد الرحمن بن إسحاق نعم طيب yang tertulis dari Abdullah itu salah yang benar Abdurrahman hmm, yang memegang kitab وهذه النسخة فيها أخطاء في الأسماء Qad sahhahna ba'daha. Nah. Baik, karena dalam naskah ini ada sebagian nama-nama yang salah. Qala an Abdurrahman bin Ishaq an Ibn Shihab wa huwa Az-Zuhri dia, ber, hmm, dia berkata dari Abdurrahman bin Ishaq dari Ibnu Shihab yaitu Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah هذا الذي ذكرنا أحد الفقهاء السبعة dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. dan ini adalah salah satu dari yang telah kami sebutkan termasuk dari ahli fikih yang tujuh. Anna Abdullah bin Zam'a radhiyallahu anhu akhbarahu bi bihadzal khabar bahwa Abdullah bin Zam'ah mengabarkan kepadanya tentang berita ini. قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر قال ابن زمعة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اطلع رأسه من حجرته ثم قال لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا صلى الله عليه وسلم. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara Umar, Ibn Zam'ah berkata Nabi SAW keluar Sampai-sampai beliau Mengeluarkan kepala beliau Dari kamar beliau untuk melihat Kemudian beliau mengatakan Tidak, tidak, tidak Hendaklah yang mengimami manusia salat Ibnu Abi Quhafah yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau mengucapkan hal itu dalam keadaan marah. فدلائل فضل أبي بكر وتقدمه كثيرة رضي الله عنه وأرضاه maka dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar dan didahulukannya Abu Bakar sangatlah banyak فهو أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam wa huwa afdalu hadhihi al-ummah wa khairuha wa a'lamuha ba'da nabiyha sallallahu alaihi wasallam dan ia adalah manusia terbaik dari umat ini dan yang paling berilmu di antara mereka setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibuhu fil ghar dan beliau adalah sahabat yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam gua lam yufariqan an-nabi sallallahu alaihi wasallam la qabla al-bi'tsah wala ba'daha Abu Bakar tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik sebelum beliau diutus ataupun setelah beliau diutus. La qabla al-hijrah wala ba'da al-hijrah, bal hajar ma'ah. Tidak sahib lahu bil hijrah. Tidak sebelum hijrah, tidak pula setelah hijrah. Bahkan beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah. Walam yatakhallaf anhu fi hadarin wala safar wala ghazwatin. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah tertinggal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar, dalam mukim ataupun dalam peperangan. Wa inna ma lam taksur riwayatul hadis anhu wal fatawa namun tidak banyak riwayat-riwayat dan fatwa-fatwa yang diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu li taqaddumi wafatih jiddan mata ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi sanatain wa ashhur karena beliau e, cepat meninggalnya yaitu dua tahun beberapa bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a ma kana fihi min idarati wa siyasati syu'unil muslimin dalam keadaan ia memiliki pengaturan dan siasat atau politik di dalam mengurusi urusan kaum muslimin wa qiyamihi bil hifaz 'ala al-islam wa ahlihi wa mudunihi fi hurub ar-riddah dan tindakan beliau menjaga Islam di dalam peperangan yang disebut dengan peperangan Ar-Ridda. Fasabbatallahu al-Islama ayyam Ar-Ridda bi Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Allah tabaraka wa taala mengokohkan agama Islam pada hari-hari yang disebut dengan ayyam Ar-Ridda dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tsumma qala Abu Dawud bab ma yadullu ala al kalam fil fitnah. Kemudian Al Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan bab yang menerangkan tentang atau bab yang menunjukkan tentang meninggalkan berbicara ketika terjadinya fitnah. Wa yaqsidu bil fitnati ma dara baina as-sahabati al-jamal wa siffin. Dan yang dimaksud dengan eh, yang dimaksud oleh al-Imam Abu Daud dengan fitnah di sini adalah apa yang terjadi di antara para sahabat pada perang Jamal dan perang Siffin. Fa innal wajib al-imsak amma syajara bainas sahaba maka yang wajib bagi kita adalah menahan lisan dari membicarakan apa yang terjadi di kalangan para sahabat berupa perselisihan wa hum mujtahidun al musib lahu ajran wal mukhti lahu ajr dan mereka ketika itu adalah orang-orang yang berijtihad yang benar dari mereka mendapatkan dua pahala dan yang salah dari mereka mendapatkan satu pahala wa aktsaru ma yurwa anhum wa an hatain alwaq alfitnatain aktsaruhu makdhub wa mughayyar dan mayoritas riwayat yang riwayat-riwayat yang diriwayatkan tentang mereka itu para sahabat dan dua kejadian atau dua fitnah tersebut mayoritasnya adalah riwayat-riwayat yang dusta dan telah diganti atau dirubah-rubah wa aktsaru sahabati lam yakhudhu fi dhalik bal i'tazalu jami'an aktsaru sahaba lam yakhudhu dan mayoritas para sahabat tidak berbicara tentang hal tersebut. Bal kana Muhammad bin Sirin yahlif anna al-fitnata qamat wa min ahli Badr kada wa kada lam yashhadha min as-sahaba illa adad asabi' al-yad faqat. Adad asabi' al-yad يعني خمسة أو عشر فقط محمد بن سيرين والباقون كلهم من الأتباع والعوام وغيرهم نعم Bahkan Muhammad bin Sirin al-aktsar as-sahaba mu'tazilin al-fitnah. Nah. Bahkan Muhammad bin Sirin ya bersumpah bahwa ia tidak mendapati para sahabat di dalam fitnah tersebut kecuali beberapa orang saja yang dia sebutkan. Wa kana asy-Sya'bi yahlif annahu lam yashih hudur ashhab as-sahaba bi asma'ihim illa 'adadun yasir. Dan Asy'bah bersumpah bahwa tidaklah ada yang hadir di dalam fitnah tersebut dari kalangan para sahabat dengan nama-nama mereka kecuali beberapa orang saja. Walam yakunu qasidin al-qital wala muridin lah. Dan mereka ketika itu tidak bermaksud untuk berperang dan tidak menginginkannya. Fafi al-jamal qad kanu istalahu wa sayansarifun. Dan di dalam perang Jamal ya mereka telah islah, telah damai dan hampir mereka hendak kembali. فخاف المنافقون وقتلة عثمان من أن يتفق عليهم الصحابة. Maka orang-orang munafik dan orang-orang yang membunuh Utsman khawatir para sahabat bersepakat untuk memerangi mereka. Fandassu bimakidatin khabithatin bainal jayshayn. Maka mereka menyusupkan mereka menyusupkan di antara dua kelompok tersebut berita-berita yang buruk. حتى إذا كانت اشتداد ظلمة الليل قبل الفجر إذا اشتدت ظلمة الليل قبل الفجر hingga ketika semakin gelap malam sebelum subuh تآمروا بينهم أن يتقابلوا بسيوفهم كأنهم يتقاتلون maka mereka membuat uh, seolah-olah di antara mereka saling serang menyerang dengan pedang sehingga seolah-olah mereka saling berperang. Summa yasihun, ghadara jayshu fulan, ghadara jayshu fulan. Kemudian mereka orang-orang munafik tadi berteriak, kelompok atau pasukan fulan telah khianat. Kelompok si fulan telah khianat. Fa asbahan nas inna ma yadfa' kullu wahidin an nafsihi. Maka pada saat itu manusia sibuk membela dirinya sendiri. La yuridul qitala wala qatl akhih. Tidak menginginkan peperangan dan tidak pula ingin membunuh saudaranya. Wa kana Ali yaqulu li bashiru qatil ibni Safiyyah, yani Zubair, wa bil jaysh al-akhar bashiru qatil ibni Safiyyah bin nar. Bahkan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kabarkanlah kepada pembunuh Safiyyah dengan masuk ke dalam neraka. Wa yaqul laitani mittu qabla hadha bi 20 aama. Dan dia mengatakan aduhai sekiranya aku meninggal dunia 20 tahun sebelum ini. Wa taqulu ummul mu'minin ummuhu Aisyah laitani mittu qabla hadha bi 20 aama. Dan berkata ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha aduhai sekiranya aku meninggal dunia 20 tahun yang sebelum ini. Wa hiya kharajat li tusliha baina abna'iha. Dan ia ummul mu'minin dan beliau keluar pada saat itu ingin mendamaikan anak-anaknya dan beliau adalah ummul mukminin wa tamma sulh laula makidatul munafiqin fil lail dan perdamaian telah terjadi kalau bukan karena makar orang-orang munafik ini waqad kana umar bin abdul aziz yaqul dan umar ibn abdul aziz telah mengatakan tilka fitnatun sallama allah minha syufana falnusallim ansinatana itu adalah sebuah fitnah yang Allah tabaraka wa taala menyelamatkan kita dengan pedang-pedang kita maka hendaklah kita menyelamatkan lisan-lisan kita dari membicarakannya وسنذكر الآن الأحاديث بعد أن نسمع الأذان بعد الأذان نقرأ الأحاديث الواردة في ذلك dan kita akan membacakan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut setelah kita mendengar azan Allah امين واياكم امين واياكم الله الله بارك الله فيكم نحن نحبكم الله في جزاكم الله يحفظكم بارك الله فيكم سلمكم الله تصلون بالسلام حفظكم الله فعليك الحذر من الخوض فيما في هذه الفتن وما جرى بين الصحابة maka wajib bagimu untuk berhati-hati dari berbicara tentang fitnah-fitnah dan fitnah-fitnah ini dan apa yang terjadi di antara para sahabat. Faqad khadha fiha unasun ala bighairi haqqin fadallu sawa' as-sabil. Sebab ada uh, beberapa orang yang berbicara tentangnya dengan pembicaraan yang tidak benar maka mereka pun tersesat dari jalan yang benar. Fa inna Allah azza wa jalla qad radiya anhum wa ghafara lahum wa wa'adahum jannah wa huwa alimun bima sayaqa'. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meridhai mereka dan telah mengabarkan mereka bahwa mereka berada dalam surga. Itu para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang akan terjadi. وقد وضع أناس أشرطة ومقاطع فيديو تتعلق بالحديث عما جرى بين الصحابة Sebagian manusia ada yang telah membuat rekaman-rekaman dan potongan-potongan video yang menceritakan tentang fitnah atau hal-hal yang terjadi di antara para sahabat. وبعضهم جعلها أفلاما ومسلسلات dan di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai film-film dan drama-drama yang berepisod. I'tamadu ala riwayatin muzawwarah. Mereka bersandar di dalam membuat video-video tersebut kepada riwayat-riwayat yang palsu. Wa mughayyarah biziyadati wan naqs dan riwayat-riwayat yang telah dirubah-rubah dengan tambahan dan pengurangan. fa'alaina an nahdhara wa nantabih maka wajib bagi kita untuk berhati-hati qala Abu Dawud rahimahullah hadatsana Musaddad yani ibn Musarrad wa Muslim ibn Ibrahim yani al-Farahidi qala hadatsana Hammad berkata Imam Abu Dawud rahimahullah telah bercerita kepada kami Musaddad yaitu ibn Musarrad dan Muslim ibn Ibrahim keduanya mengatakan telah bercerita kepada kami Hammad عن علي بن زيد وابن جدعان عن الحسن وهو البصري عن أبي بكرة دري علي بن زيد دري الحسن البصري دري أبي بكرة رضي الله عنه عندك عندك اختلاف في الترتيب صح النسخة للأسف طيب وحدثنا محمد بن المثنى dan telah bercerita kepada kami Muhammad ibn al-Musanna. Qala hadathana Muhammad ibn Abdullah al Dia berkata telah bercerita kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Ansari. Qala haddathana Al-Ash'ath wa ibn Abdul Malik Al-Huddani taqaddam. Kemudian dia mengatakan telah bercerita kepada kami Al-Ash'ath yaitu Abdul Malik الأشعث ابن عبد الملك الحداني يأتو ابن عبد الملك الحداني عن الحسن وابن أبي الحسن البصري رحمه الله dari Al-Hasan yaitu Ibnu Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah an Abi Bakrah Nufai' ibn Al-Harith radhiyallahu anhu qala dari Abi Bakr Rufai' bin Al-Harith radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Hasan bin Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al Hasan bin Ali inna ibni hadha sayyid Rasulullah mengatakan tentang Al Hasan bin Ali sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin wa inni arju an yusliha Allahu bih baina fi'atayn min ummati dan aku berharap Allah akan mendamaikan melalui perantaraannya antara dua kelompok dari umatku. Waqala fi hadis Hammad dan ia mengatakan dalam hadis Hammad, "Wala'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn min al-muslimin 'azimatayn." Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mendamaikan melalui perantaraannya dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin. Al-hadis fi sahih al-Bukhari min an Hasan an Abi Bakra. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al Bukhari dari Al Hasan dari Abi Bakra. Wahad al hadis min dalail nubuwatih sallallahu alaihi wasallam wabarahin sidq risalatih. Dan hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan bukti yang menunjukkan benarnya kenabian beliau. Fa innal amra waqa' kama akhbar. Sebab perkara itu terjadi persis seperti yang beliau beritakan. Wa fi hadzal hadis madhun nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Hasan bihirsihi ala jam'il kalimah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Al Hasan karena ia memiliki semangat untuk melakukan perdamaian di tengah umat wa daf'al fitnah 'anil muslimin dan menolak fitnah dari kaum muslimin fa fatanazala wattafaqa ma'a Muawiyah radhiyallahu anhuma fi 'am al-jama'ah 'am al-41 lil-hijrah maka ia mengalah kepada Muawiyah radhiyallahu anhu dan dia bergabung bersama Muawiyah radhiyallahu anhu pada tahun yang disebut dengan Amul Jamaah pada tahun 41 Hijriah. Wa fi hadha tasmiyatu al-jayshayn kilayhima bi annahum muslimin lam yakhruju bidzalik 'an al-islam. Dan di dalam hadis ini disebutkan bahawa dua kelompok tadi, dua kelompok yang besar tadi masih dalam kondisi Islam dan mereka belum keluar dari Islam. فقد كان مع الحسن بن علي جيش كبير. Waktu itu bersama Al Hasan bin Ali ada kelompok yang besar. وكان مع معاوية رضي الله عنه جيش كبير dan bersama Muawiyah juga ada kelompok pasukan yang besar. فقال معاوية رضي الله عنه maka Muawiyah radhiyallahu anhu mengatakan إذا اقتتل الجيشان من لنساء المسلمين من لثغور Man li abna'il muslimin. Apabila dua pasukan ini berperang, maka siapa yang akan menjaga wanita-wanita kaum muslimin dan siapa yang akan menjaga anak-anak kaum muslimin? Fala yutlab minni khuttah aw sulh illa badaltuhu. Maka tidaklah diminta dariku uh, perdamaian kecuali aku akan akan melaksanakannya. Fakatab al-Hasan ila Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in bitanazul ilah wal bai'ati lahu وأنه هو الخليفة واجتمعت الكلمة ولله الحمد وسلمت الأمة dan Al Hasan bin Ali menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu di dalamnya ia menerangkan bahawa ia mengalah kepadanya dan membaiatnya dan bahawa Muawiyah lah sang khalifah maka dengan itu umat bersatu dan selamatlah kaum muslimin. Qala haddatsana Al-Hasan bin Ali wa huwa Al-Khallal. Al-Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Al-Hasan bin Ali wa huwa Al-Khallal wa huwa dan dia adalah Al-Khallal ala hadatsana Yazid wa ibn Harun dia berkata telah bercerita kepada kami Yazid yaitu Ibn Harun qala akhbarana Hisham wa ibn Hassan Kemudian dia berkata telah bercerita atau memberitakan kepada kami Hisham al Muhammadin wa huwa ibn Sirin, al-Imam at-Tabi'i al-ma'ruf. Dari Muhammad yaitu Muhammad bin Sirin, seorang imam tabi'in yang ma'ruf. Qala qala Hudzaifah. Dia berkata, Hudzaifah berkata, Ibnu Sirin lam yasma' min Hudzaifah dan Muhammad bin Sirin itu tidak mendengar dari Hudzaifah. Fahuna munqati'. Maka di sini sanadnya terputus. Lakin yashhad lahu riwayah allati ba'dahu fa hadha al-hadits thabit. Tapi ya riwayat ini didukung dan dikuatkan oleh hadis yang berikutnya sehingga hadis ini adalah hadis yang sahih. Waqad qala al-Hakim fil Mustadrak ba'da an rawaha Al-Hakim mengatakan dalam kitabnya Al-Mustadrak setelah meriwayatkannya, "Hadhihi fadilatun kabiratun bi isnadin sahihin." Ai li Muhammad bin Maslamah kama sayati. Ini merupakan uh, keutamaan yang besar dengan sanad yang sahih. Qala aqala Hudzaifah, "Ma ahadun minan nasi tudrikuhu al-fitnatu illa ana akhafuha alayhi illa Muhammad بن Maslamah, ابن Maslamah." فإني سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو سمعت رسول الله يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة Dari Muhammad bin Sirin dia berkata, Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah ada seorang pun dari kalangan manusia yang mengalami fitnah kecuali aku mengkhawatirkannya, kecuali Muhammad bin Maslamah. Sebab aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, engkau tidak akan dimudaratkan dengan fitnah. Wahai Fadilah, fadhila 'azima lahu wa madh bi ijtinab al-fitan. Maka ini merupakan uh, keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Muhammad bin Maslama, wan najat minha dan tindakannya menjauhi fitnah dan selamat dari fitnah. Muhammad bin Maslama, kana mimman i'tazal, lam yusyarik. Muhammad bin Maslamah termasuk orang yang eh, mengasingkan dirinya itu dia tidak ikut dalam peperangan tersebut. Wa hibbu Rasulillah wa ibn hibbi Usamah bin Zaid mimman i'tazal. Dan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak dari orang yang dicintainya. Wa Sa'd bin Abi Waqqas ahad al-'ashara mimman i'tazal. Man qawla Sa'd? Qawla Sa'd? Usama bin Zaid. Baik, Usama bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk orang-orang yang tidak ikut dalam perang. Wa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Wa aktsaru as-sahabah alladhina adraku al-fitnah. Dan mayoritas para sahabat yang telah ya menjumpai fitnah tersebut. ثم قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة An Tha'labah bin Dubai'ah qala. Mendengar Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Amr ibn Marzuq, ia berkata telah memberitakan kepada kami Syu'bah dari Al-Ash'as ibn Sulaim, dari Abi Burdah, dari Tha'labah ibn Dubai'ah, ia berkata, qala dakhalna 'ala Hudzaifah. Ia mengatakan kami masuk menemui Hudzaifah. Qala inni la a'rifu rajulan la tadhurruhu al-fitan shay'an. Lalu Hudzaifah mengatakan sesungguhnya aku benar-benar mengetahui seorang laki-laki yang tidak akan mudarat baginya fitnah sama sekali. Qal fa kharajna. Ia berkata lalu kami keluar. Oh yaqsid Muhammad bin Maslamah. Naam. Ya, yang dia maksud yang dimaksud oleh Hudzaifah di situ adalah Muhammad bin Maslamah. Kharajna fa idza fustat madrub. Taqaddam ta'rif al-fustat. الخيمة من الشعر خارج المدينة مضروب يعني يعني مقام مبني Maka kami keluar tiba-tiba ada sebuah kemah yang telah di, di, ditegakkan. Qala fadakhalna fa idza fihi Muhammad ibn Muslimah ay mu'tazilan. Maka kami masuk ke dalam uh, eh, kemah tersebut ternyata di dalamnya ada Muhammad bin Maslamah. Fasa'alnahu an dhalik. Maka kami bertanya kepadanya tentang hal tersebut. Faqal ma uridu an yashtamila alayya shay'un min amsarikum, yani la adkhul al-mudun قال حتى تنجلي هذه الفتنة عمن جلت نعم تنجلي تنكشف الغمة وتنتهي نعم kemudian dia berkata aku tidak ingin ya masuk sedikit pun ke kota-kota kalian sampai fitnah ini tersingkap bagi manusia itu bagi umat ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري عن أشعث بن سليم عن Abi Burda an Dubai'ah bin Husain As-Sa'labi bima'na an Hudzaifah. Kemudian beliau mengatakan telah bercerita kepada kami Musaddad yang mengatakan telah bercerita kepada kami Abu Awana Al-Wadhah bin Abdullah dari As'as ibn Sulaim dari Abi Burdah dari Dubai'ah ibn Husain As-Sa'labi yang semakna dengan dengannya. ثم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا ابن علي هو إسماعيل إسماعيل بن علي نعم Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Ismail bin Ibrahim Al-Hudhali. Ia mengatakan telah bercerita kepada kami Ibnu Ulayyah, yaitu Ismail bin Ulayyah. An Yunus wa huwa ibn Ubaid. Dari Yunus yaitu Ibnu Ubaid. An Al-Hasan Al-Basri. Dari Hasan Al-Basri. An Qais bin Ubad qad Dari Qais bin Ubad dia berkata, "Qultu li Ali radhiyallahu anhu, akhbirna an masirika hadha." ay في القتال الذي وقع في الجمل وصفين أخبرنا عن مسيرك هذا أعهد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته فقال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه رأي رأيته Dari بن bin Ubad dia berkata, aku berkata atau aku bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu, beritahukan kepada kami tentang perjalananmu ini yaitu perjalanannya untuk melakukan perangan dengan Muawiyah apakah ini adalah sebuah perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadamu atau ini hanya sekedar pendapat dari pendapatmu faqala maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kepadaku tentang hal itu sama sekali akan tapi ia adalah pendapat aku sendiri. Ai annahu fa'alahu an ijtihad, yaitu Ali melakukan hal tersebut karena ijtihad beliau. Hadza bi khilafi qitalihi lil khawarij. Ini berbeda dengan tindakan beliau memerangi orang-orang Khawarij. Faqad akhbarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu sayuqatiluhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada Ali bahwa ia akan memerangi orang-orang Khawarij wa annahu sayaqtulu fihim الرجل المخدج الذي على كتفه مثل السدي تدلدل نعم dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada beliau bahwa Ali radhiyallahu anhu ketika memerangi orang-orang Khawarij akan membunuh seorang laki-laki yang memiliki otot di tangannya. Falamma qatala Ali wa ma'ahu as-sahabatu alladhina kanu mawjudin. Tatkala Ali radhiyallahu anhu berangkat dan bersamanya para sahabat para sahabat yang ada, فالذي اعتزل في الفتنة في الجمل وصفين لم يعتزل في قتال علي للخوارج khawarij. Sahabat-sahabat yang tidak mengikuti uh, perang pada fitnah Sifin dan Jamal, mereka ikut bersama Ali ketika memerangi orang-orang Khawarij. Faqitalul Khawarij ma'a waliyil amr laysa minal fitnah, bal huwa min dahril fitnah wa raddiha. Maka memerangi orang-orang Khawarij bersama pemimpin bukanlah termasuk dari bagian fitnah melainkan ia adalah bentuk menghabiskan fitnah dan menghilangkannya sahabat qatarul khawarij ma'a ali radhiyallahu anhum maka para sahabat ketika itu memerangi orang-orang khawarij bersama ali radhiyallahu anhu falamma intahat al-ma'raka wa husimat al-khawarij dan tatkala peperangan selesai orang-orang khawarij sudah dikalahkan qala ibhathu 'an rajulin fihim sifatuhu kadha wa kadha ia mengatakan cari di tengah di tengah-tengah mereka seorang laki-laki yang sifatnya demikian dan demikian. Fabahathu katsiran falam yajidu. Maka mereka pun mencarinya yaitu banyak mencarinya namun mereka tidak menemukan orang tersebut. Yaqul bal ibhathu innu ahdu Rasulillahi ilayya. Kata Ali, terus kalian cari karena itu adalah berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Wallahi ma kadzabtu ay alaikum wala kudibtu. Wallahi demi Allah aku tidaklah berdusta kepada kalian dan tidak pula aku didustakan. Wa ana a'lam anna al-harb khud'ah. Wa ana a'lam anna al-harb khud'ah, yani yajuz fil harb, yani at-tawriya wal Dan aku mengetahui bahawa di dalam peperangan itu boleh melakukan tipu daya. Wala an akhirra min as-sama' ahwanu alayya aw uhibbu ilayya min an aqul qala Rasulullah wa lam yaqul. La an akhirra min as-sama' أحب إلي من أن أقول قال رسول الله لي ولم يقل يعني من أن أكذب على رسول الله حاشا kondisi aku terjatuh dari langit itu lebih aku sukai daripada aku mengatakan Rasulullah bersabda padahal beliau tidak pernah mengatakannya فرجعوا يبحثون مرة أخرى maka mereka pun kembali mencarinya فوجدوا غوطة منطقة فيها ماء وشجر maka mereka mendapatkan uh, suatu daerah yang padanya terdapat air dan pohon وفيها qurabah sab'ah min al-qatla dan di dalam uh, tempat tersebut ada kurang lebih tujuh orang yang telah terbunuh fa idza bihim yukhrijunahum fawajadu maka ketika mereka mengeluarkan orang-orang tersebut mereka menemukan orang yang dicari tadi di dalamnya ala sifatihi ladi akhbara an sallallahu alaihi wasallam biha aliyah dengan sifat-sifat yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya kepada Ali wa akhbara biha aliun as-sahabah dan yang dikabarkan oleh Ali radhiyallahu anhu kepada para sahabat fakabbara aliun wa sajada lillahi syukra maka Ali radhiyallahu anhu bertakbir kemudian beliau sujud dalam keadaan dalam rangka bersyukur faqitaluhu lil khawarij ma'ahu 'ahdun wa khabar min an-nabi sallallahu alaihi wasallam maka tindakan Ali memerangi orang-orang khawarij ia membawa uh, perintah dan berita ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentangnya. Wa fil hadis inda An-Nasa'i fil Kubra fil Khasa'is wa ghairihi. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa ghairuhu dan selain beliau qala sallallahu alaihi wasallam inna minkum man yuqatil ala إن kama qatalna ala على ta'wil al-Qur'an yani ala tafsir al-Qur'an al-khawarij القرآن bil Qur'an walakin dhallu fi fahmihi wa tafsirihi والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قاتلوا المشركين لأنهم لا يؤمنون بالقرآن فسيوجد منكم من يقاتل على تأويله أي المنحرفين في تأويله كما قاتلنا الذين كذبوا به نعم Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan ada di antara kalian orang-orang yang memerangi orang-orang yang menyimpang di dalam menafsirkan Al-Quran. Sebagaimana kami memerangi orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran yang diturunkan. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من هو قال صاحب النعلين فدخل علي ومعه نعلاه تأخر كان يخصفهما يخيطهما kemudian ya para sahabat bertanya siapakah dia yaitu yang akan memerangi orang-orang tersebut maka beliau mengatakan pemilik dua sandal tersebut kemudian datanglah Ali radhiyallahu anhu dan bersama beliau atau beliau mengenakan dua sandal yang disebutkan tersebut. ثم ختم أبو داود هذا الباب بهذا الحديث حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال حدثنا القاسم بن الفضل عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري أحد السبعة المكثرين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة يعني الخوارج تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق وفي رواية أدنى الطائفتين إلى الحق فقتلهم علي رضي الله عنه ومن معه والحديث هذا في صحيح مسلم أيضا نعم Dan Al-Imam Abu Daud mengakhiri bab ini dengan hadis telah bercerita kepada kami Muslim ibn Ibrahim yang mengatakan telah bercerita kepada kami Al-Qasim ibn Al-Fadl dari Abi Nadrah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tamruku mariqatun تخرج فرقة من الأمة تخرج akan keluar sekelompok orang dari umat atau sekelompok orang dari umat ketika terjadinya perpecahan dari kaum muslimin dan kelompok tersebut akan dibunuh oleh dua kelompok yang paling dekat dengan kebenaran. Hadis ini juga terdapat di dalam Sahih Muslim. وقال أولى وفي رواية أدنى الطائفتين يعني أقرب الطائفتين إلى الحق. Dalam riwayat yang lain di sini disebutkan dengan lafaz aula dan dalam riwayat yang lain dengan adna yaitu dua kelompok yang paling dekat dengan kebenaran. فهذا الحديث أيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلامات النبوة Dan hadis ini juga termasuk dari dalil tentang benarnya kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam dan merupakan uh, dalil dari dalil-dalil yang menunjukkan ya, kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. إذ وقع ذلك كما أخبر تماما Sebab hal itu terjadi seperti yang beliau beritakan persis. فخرجت الخوارج وقد كانوا في جيش علي ضد معاوية رضي الله عن الصحابة أجمعين Maka keluarlah kelompok yang disebut dengan Al-Khawarij dan sebelumnya mereka bersama Ali radhiyallahu anhu untuk memerangi Muawiyah. فلما قام التحكيم وتم الاصط- الاصطلاح وانصرف الجيشان tatkala telah sempurna penetapan dan telah kembali dua pasukan tersebut kaffaru aliyan wa kaffaru muawiyah wa kaffaru aljayshayn mereka itu orang-orang khawarij tersebut mengkafirkan ali mengkafirkan muawiyah dan mengkafirkan dua pasukan tersebut wasaru yaqulun la yujad muslim illa hum wa man tabi'ahum dan akhirnya mereka mengatakan tidak ada Muslim kecuali kami dan orang-orang yang bersama mereka. Wa akbar al khawarij fil ahadis kathirah dan eh, hadis-hadis uh, yang memberitakan tentang orang-orang khawarij sangatlah banyak. Bal aksar firqa, aksar firqa jaa tahdhirun nabi sallallahu alaihi wasallam minha hum al khawarij. Bahkan kelompok yang paling banyak diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kelompok khawarij. Thumma kan as-sahabah أكثر ما حذروا أيضا من الخوارج وقاتلوهم بأيديهم dan juga para sahabat yang paling banyak mereka peringatkan adalah kelompok khawarij dan mereka memerangi kelompok khawarij tersebut dengan tangan-tangan mereka wadhalik li'azim syarrihim 'ala Muslimin. yang demikian itu karena besarnya keburukan mereka bagi kaum muslimin wa istihlalihim ad dan karena mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin wal khuruj ala hukamil muslimin wa duwalihim dan mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin wa tahrif ad-din wal quran ala ghairi ma arada Allah dan mereka menyelewengkan dan merubah Al-Qur'an dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah tabaraka wa taala. Lidza rawal imamu Abu Dawud fi masailihi 'anil Imam Ahmad Oleh qawluhu syarrul firaqil khawarij. Oleh karena itu Al-Imam Abu Daud meriwayatkan di dalam Masail beliau dari Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan syarrul al-firaq. Kelompok yang paling buruk adalah kelompok al-khawarij. بهذا انتهى بقي باب لعلنا إن وجدنا فرصة نأخذه بعد العشاء وإلا فإن شاء الله في الدورة القادمة أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا نصلي العشاء ثم ننظر إن شاء الله Baik, ada beberapa hadis lagi yang insya Allah akan kita lihat. Mungkin kita ambil setelah salat isya. Sekarang kita salat isya terlebih dahulu. الحمد بقي من المقرر قراءته في هذه الدورة هذا الباب الذي معنا tersisa dari apa yang telah ditetapkan dari hadis-hadis yang akan baca di daurah ini itu bab yang akan kita baca berikut ini insyaallah azza wa jalla in ahyan Allah taala nukmil baqiyat hadzal kitab fi ad-daurah al-qadimah insyaallah dan jika Allah Taala memanjangkan umur kita, kita akan menyempurnakan apa yang tersisa dari kitab ini di daurah berikutnya insya Allah taala. Arafna min mawaqif as-sahaba radhiyallahu anhum ma hiya al-fitnah allati na'tazilaha wa yuhmad al-mubta'id anha. kita telah mengetahui dari sikap-sikap para sahabat tentang fitnah apa yang harus kita menjauhinya وقد قال صلى الله عليه وسلم إن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلى ولمن ابتلي فصبر فواها أي بعظيم أجره Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah dan siapa yang diuji dengannya lalu ia bersabar maka ia akan mendapatkan pahala yang besar. Wa qala al-Imam Ahmad kama fi sunnah lil-Khallal Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan sebagaimana dalam as-sunnah karya al-Khallal al-fitnatu idza lam yakun hunaka sultan فيقتتل الناس على الملك الفتنة إذا لم يكن للناس سلطان fitnah apabila uh, di situ tidak ada di dalam fitnah tersebut tidak ada penguasa maka manusia saling berperang di dalamnya untuk kekuasaan wa kana min al-qita' bain al-muslimin mimma lam yu'raf fihi al-muhiq min al-mubtil dan di antara uh, peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin ada yang tidak diketahui di dalamnya siapa yang benar dari siapa yang berada di atas kebatilan أما إذا كان للمسلمين سلطان وهناك من خرج عليه وقاتله فإن القتال يكون مع السلطان Adapun apabila di tengah-tengah kaum muslimin ada penguasa dan ada orang-orang yang memberontak kepada penguasa tersebut dan memerangi penguasa tersebut maka kita berperang bersama penguasa. Qala sallallahu alaihi wasallam al-imamu جنہ یتقا به ویقاتل من ورائه Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keimanan itu adalah benteng kita melindungi diri dengannya dan berperang di belakangnya qala al-allamah an-nawawi fi syarh muslim berkata imam an-nawawi di dalam syarah sahih muslim yuqatalu min wara'ihi ay yuqatalu ma'a al-kuffar wal khawarij wal bughah yaitu berperang dengannya dengan keimanan tersebut orang-orang kafir orang-orang khawarij dan orang-orang yang disebut dengan al bughah para pemberontak para aina sahaba kaifa i'tazala aktsaruhum al fitnah falamma jaa'a qitalu al khawarij syarafu maka kita melihat sikap para sahabat Allah anhum di mana mereka menjauhi peperangan yang ter, yang terjadi karena fitnah dan setelah peperangan itu selesai mereka ikut berperang bersama Ali memerangi orang-orang Khawarij. Wa man kana ghaiban ba'idan lam yahdhur tamanna law annahu kana hadiran al khawarij ma'a Ali radhiyallahu anhu. Dan sahabat yang ketika itu jauh sehingga dia tidak bisa ikut memerangi orang-orang Khawarij, memiliki angan-angan dan berkeinginan untuk ikut memerangi orang-orang Khawarij bersama Ali radhiyallahu anhu. Wa fi hadhihi al-azmina fi hadha zaman dan di zaman ini Allah ya zaman ينتشر مذهب الخوارج في كثير من الناس وهم لا يشعرون dan di zaman ini pemikiran kelompok khawarij tersebar di tengah-tengah manusia dalam keadaan mereka tidak menyadarinya wadzalika bisababi amrayn wallahu a'lam yang demikian itu dikarenakan dua perkara wallahu a'lam al-amr al-awwal نشر المذاهب الشرقية والغربية التي تدعو للثورات على الحكام Perkara yang pertama karena tersebarnya uh, madhab atau pemikiran-pemikiran yang mengajak kepada memberontak dan melakukan demonstrasi kepada para pemimpin. Al-amr al-thani intishar al-jama'at al-islamiyya al-hizbiyya allati tas'a ila as-sultah wa ila suddat al-hukm ila himmat al-hukm tersebarnya kelompok-kelompok hizbiyah, kelompok-kelompok politik yang memiliki tujuan mendapatkan kursi atau kedudukan atau kepemimpinan. Wala fariqa lahum illa bimadhhab al-khawarij wa suluk al-manahij al-gharbiyyah wa al-sharqiyyah al-mu'asirah. Dan mereka tidak punya cara untuk mendapatkan kepemimpinan itu kecuali dengan cara yang ditempuh oleh orang oleh orang-orang khawarij atau pemikiran-pemikiran orang-orang barat dan timur di dalam uh, memberontak dan melakukan demonstrasi-demonstrasi min mudaharat seperti melakukan eh, mudaharat yaitu demonstrasi wa tahyij wa itharah asy'ub 'ala hukamihim dan membangkitkan kemarahan bangsa dan masyarakat kepada pemimpin mereka wa nashr 'uyub wa akhta' al-hukam 'ala an-nas dan menyebarkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan pemerintah kepada manusia wa i'lan al-intiqad wal inkar 'ala al-hukam fil manabir was suhuf wal mawaqi' dan melakukan kritikan-kritikan dan pengingkaran-pengingkaran terhadap pemerintah di mimbar-mimbar dan di media-media sosial هذا كله ساعد على انتشار مذهب الخوارج حتى في العوام ini semuanya merupakan bentuk usaha untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran khawarij bahkan kepada orang-orang awam bal al-ab qad yu'athir 'ala abna'ihi wa Bahkan terkadang seorang ayah memberikan pengaruh kepada anak-anaknya. Bikathrat bi dzikrihi 'uyub al-hukam wa dawl amamahum dengan cara ia menyebutkan kekurangan-kekurangan dan aib-aib pemerintah di depan mereka. Fayaj'al abna'ahu luqmatan sa'ighah. Sahih liabna at-takfir wat-tafjir wal-irhab sehingga dia menjadikan anaknya sebagai santapan empuk bagi kelompok-kelompok ter terorisme wa yasfaduna abna'ahu wa banatihi bisuhulah dan mereka uh, menarik atau membidik anak-anaknya tersebut dengan cara yang mudah hatta bin nisa yujad madhhab al-khawarij bahkan di kalangan perempuan ada yang berada di dalam madhab khawarij fi qadim az-zaman wa fi hadha asr di zaman dahulu dan di zaman sekarang bal tahdhar akhawat 'ala anfusihinna wa 'ala abna'ihinna wa banatihin maka hendaklah mereka para akhwat berhati-hati terhadap diri-diri mereka dan terhadap anak-anak laki-laki mereka dan terhadap anak-anak perempuan mereka wal yahdharna wa yuhadhdhirna abnaahunna min al-khawarij wal jama'at wal du'atiha dan tidaklah mereka memperingatkan anak-anak mereka dari jamaah-jamaah kelompok kelompok khawarij dan para dai-nya kama kana as yaf'alun radhiyallahu anhum sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf dahulu radhiyallahu anhu. mungkin an mudhif sababan thalithan mungkin saya akan menambahkan sebab yang ketiga tersebarnya pemahaman khawarij wa ضعف تدريس باب حقوق الحكام والتحذير من الخوارج Sebab yang ketiga adalah lemahnya pengajaran-pengajaran tentang hak-hak yang wajib ditunaikan kepada pemerintah dan peringatan dari kelompok Al-Khawarij. حتى قال بعض مشايخنا Sampai-sampai sebagian masyayikh atau guru kami mengatakan, كنا نمر على باب الإمارة والولاية مرورا سريعا kami melewati bab yang membahas tentang pemerintah dan kepemimpinan dengan cepat ay lam yantabihu lil wuquf 'indahu wa sharhihi illa ba'da ma dhahara ba'd al jama'at lit takfir wa tafjir yaitu mereka tidak berhenti ketika membahasnya dan menjelaskannya menjelaskan tentang bab tersebut kecuali setelah terjadinya muzaharat ini pada wuqu'il ilmu Ba'da nah, Kecuali setelah munculnya pengeboman terorisme dan khawarij. Fa idzan as jadi sebab yang ketiga at-taqsir fit takrir wat kurangnya di dalam menetapkan permasalahan ini dan kurangnya peringatan di dalam masalah ini. Hunaka taqsir fi taqrir al-adillah fi bab al-hukam wa huquqihim. Di sana ada uh, bentuk kekurangan di dalam menetapkan dalil-dalil tentang pemerintahan dan hak-hak mereka. Min kathir min al-bashayikh wal khutaba wa thullab al-'ilm kekurangan itu dari para masyayikh, dari para khatib dan dari para penuntut ilmu. Hatta law jaa khatib yakhthab bi taqrir al-haq alladhi dalla alayhi al-kitab was-sunnah yastaghrib an-nas. Sampai-sampai kalau ada seorang khatib yang menjelaskan tentang dalil-dalil tentang kepemerintahan, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, manusia merasa khatib ini aneh. Wal ahadits sahihah faqat. Al ahadits في حقوق ولاة الأمر والتحذير من الخوارج تزيد على 130 حديثا dan hadis-hadis yang khusus menjelaskan tentang hak-hak pemerintah dan hadis-hadis yang memperingatkan tentang kelompok khawarij lebih dari lebih dari 130 hadis. Fa idza adafta ilaiha al-athar as-sahihah 'an as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'ihim balagat akthar min dhalik. Kalau engkau tambahkan kepadanya asar-asar dari perkataan para sahabat dan para tabi'in, maka dalil-dalil tersebut melebihi hal itu. Wa aktsar an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan fi at-tahdhir min al-khawarij. Dan eh, secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memperingatkan tentang orang-orang khawarij. Wadhālika wallahu a'lam limā a'lamahu Allah min 'aẓīmi ḍararihim ala ummah. Yang demikian itu wallahu alam mungkin karena Allah memberitahukan kepada beliau tentang besarnya mudarat kelompok khawarij ini bagi umat. Lihada qala fihim sallallahu alaihi wasallam syarrul khalq wal khaliqa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seburuk-buruk ciptaan dan seburuk-buruk yang diciptakan. Wa syarr qatla تحت أديم السماء dan seburuk-buruk bangkai di bawah kolong langit. وإن كان يقتل من الكفار والمشركين Meskipun ia dibunuh dari kalangan orang-orang kafir dan musyrik, لكن قال العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة akan tapi para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Minhajus Sunnah إنما قال ذلك فيهم لعظيم ضررهم على المسلمين نبي صلى الله عليه وسلم menyifati mereka dengan sifat-sifat tadi karena besarnya bahaya mereka bagi kaum muslimin. Fa innal ghalib 'ala al-kuffar idha qatalu al-muslimin liya'khudhu ba'd ma fi aydihim min ad-dunya wad-din tab'a. لأن الكفار غالبا يقاتلون المسلمين ليأخذوا ما بأيديهم من الدنيا لا يقصدون دينهم قصدا Dan dikarenakan uh, sebagian orang-orang musyrik ketika mereka memerangi kaum muslimin, mereka ingin mengambil apa yang dimiliki oleh kaum muslimin dari perkara dunia, bukan karena menginginkan agama mereka. أما هؤلاء الخوارج فيتقصدون قتل كل مسلم ومسلمة ولو طفل لا يكون على مذهبهم Adapun orang-orang khawarij, maka mereka berniat membunuh seorang muslim dan muslimah bahkan anak kecil yang tidak berada di atas manhaj atau mazhab mereka. Wa allafa ba'dul khawarij al-mu'asirin kitaban fi mashru'iyyat qatl an-nisa' wal-atfal as-sibyan. Sebagian orang khawarij telah uh, membuat sebuah karya tulis tentang disyariatkannya membunuh wanita-wanita kaum muslimin. هذه إضافة مهمة في مسألة الخوارج قبل أن نقرأ الباب الأخير Ini adalah tambahan yang penting tentang masalah khawarij sebelum kita membaca bab yang terakhir. قال الإمام أبو داود باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أي تخيير. التفضيل بينهم Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan bab yang menjelaskan tentang membeda-bedakan keutamaan di antara para nabi. أقول قال الله تبارك وتعالى tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Saya katakan Allah tabaraka wa ta'ala telah berfirman tilka rusul para rasul itu sebagiannya kami utamakan dibandingkan sebagian yang lain. Ar-rusul afdal min al-anbiya. Maka para rasul itu lebih utama daripada para nabi. War-rasul war-rusul afdaluhum ulul azm. Dan di antara para rasul yang paling utama adalah ulul azmi. وقد اختلف في تحديد أولي العزم والمشهور أنهم خمسة عليهم الصلاة والسلام dan ada perselisihan tentang penentuan ulul azmi namun yang sahih mereka ada lima orang al mashhur no no sahih لو قلنا الصحيح يعني الأقوال الأخرى باطلة لا أكذب الراجح الراجح المشهور akan tapi yang masyhur الراجح هذا عند العلماء يرجحون المشهور طيب. خلاص نعم. Al-masyhur pendapat yang masyhur bahwa ulul azmi itu ada lima. نوح عليه السلام نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد ذكروا مع بعضهم في آيتين من كتابك عز وجل Dan mereka telah disebutkan secara bersamaan dalam dua ayat dari Al-Qur'an. آية الشورى والآية الثانية آية الأحزاب نعم آية, آية الشورى هي الآية الأولى شرع لكم من الدين ما وصى به محمد إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به الآية الثانية هذه آية الشورى نعم. أه؟ عندك يا أستاذ أبل آية ثانية الأحزاب نعم سبحان الله تفضل عفوا وقبل قراءة الأحاديث ألخص لك أن مجموع الأحاديث الواردة على نوعين Sebelum uh, memulai membaca hadis-hadis, saya uh, meringkas untuk kalian bahwa hadis-hadis ini ala nu'ain. Ala nu'ain. Terbagi menjadi dua jenis. Nawait nawul awwal ma yanha fihi nabi sallallahu alaihi wasallam an tafzili an tafzil bila al-anbiya fulan bi'aini an-nabi fulan afdal min an-nabi fulan jenis, jenis yang pertama adalah larangan nabi sallallahu alaihi wasallam dari membanding-bandingkan para nabi dengan mengatakan nabi fulan lebih baik daripada nabi fulan dengan menyebutkan namanya an-naw'u tsani min al-ahadits ma fihi dzikru ma khassahu Allah bihi wa faddalahu ala al anbiya' Jenis yang kedua, hadis-hadis tersebut Nabi saw menjelaskan tentang nabi atau rasul yang dimuliakan atau yang dikhususkan oleh Allah tabaraka wa taala dan diutamakan dibandingkan nabi yang lainnya. Nabi saw alaihi wasallam imamul anbiya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah imamnya para nabi. Wa hamilul liwa' yaumil qiyamah fa Adam wa man duna tahta liwa'ih. Dan uh, beliau akan membawa panji pada hari kiamat dan Nabi Adam berada di bawah uh, panji beliau. Wa huwa sayyidu waladi Adam yawm al-mahsyar wa la dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu anak Adam pada hari mahsyar dan wala fakhr wala yani min ghairi fakhr. Naqulu hadha layak-layak puluh iftikhara. Tapi beliau mengatakan hal tersebut bukan dalam rangka membanggakan dirinya. Karena ia berkata ذلك اعترافاً بنعمه الله وفضله. Melainkan beliau melakukan hal tersebut dalam rangka mengakui nikmat Allah tabaraka wa taala dan karunia Allah kepada beliau. Wal jam'u bainaha dan mengkompromikan antara keduanya qila anna الأحاديث الأولى قبل أن يعلمه الله بأنه أفضلهم أن الأحاديث الأولى النوع الأول قبل أن يعلمه الله يوحي الله إليه أنه أفضل هؤلاء الأنبياء فكان يمنع عن التفضيل حتى جاءه الوحي بأنه أفضلهم فأخبر به yang pertama hadis yang jenis yang pertama mungkin sebelum Allah tabaraka wa taala memberitahukan kepada beliau bahwa beliau adalah nabi yang lebih utama dari yang lainnya wa qila inna man'ahu min at-tafdhil qalahu ala sabil at dan ada yang mengatakan nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari membanding-bandingkan para nabi itu karena nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut karena tawadhu beliau وقيل إن النهي عن التفضيل بين الأنبياء كما سيأتي إذا فهم منه أن المفضول ناقص التنقص من المفضول Dan ada yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari e, membanding-bandingkan para nabi tersebut apabila dipahami dari perbandingan tersebut bahwa yang lebih rendah keutamaannya memiliki kekurangan. فهذه الثلاثة الأوجه من أقوى ما قيل أو هي أقوى ما قيل في الجمع maka tiga perkataan ini adalah yang paling sahih tentang mengkompromikan antara dua jenis tersebut. قال حد قال أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو يعني بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء Berkata Imam Abu Daud rahimahullahu taala telah bercerita kepada kami Musa bin Ismail ia berkata telah bercerita kepada kami Wuhaib ia mengatakan telah bercerita kepada kami Amr yakni Ibn Yahya dari ayahnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tukhayyiru Taib, janganlah kalian membanding-bandingkan di antara para nabi. هذا مع اعتقادنا أنهم يتفاضلون كما دل عليه القرآن dan ini dengan keyakinan kita bahwa para nabi itu berbeda-beda tingkat keutamaannya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an. Walakin al-manhi anhu huna at-ta'yin, at-tafdhil bainahum bit-ta'yin, bit-tasmiyah, fulan wa fulan. Akan tapi larangan Nabi alaihi salatu wasallam النبي كذا والنبي الآخر نعم فلان وفلان akan tapi yang dilarang di sini adalah membandingkannya dengan menyebutkan namanya. Misalnya si fu- uh, Nabi fulan lebih baik daripada Nabi fulan. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين Salawatullahi wassalamuhu alaihim ajma'in. طيب ثم قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Hafiz bin Umar ia berkata telah bercerita kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abil Aliyah dari dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda قال ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى قيل إني أي ذلك العبد يقول عن نفسه أنه خير من يونس بن متى عليه السلام وقيل أنه لا ينبغي لعبد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak pantas, tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan sesungguhnya aku lebih baik daripada Yunus ibn Matta. Ada yang mengatakan maksudnya di sini tidak boleh seorang hamba itu sendiri mengatakan bahawa dirinya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ada juga yang mengatakan maksudnya di sini seorang hamba tidak boleh mengatakan bahawa Nabi saw lebih baik daripada Yunus bin Matta. Ta'ammalu fi hadal hadis. Perhatikanlah hadis ini. Qasallahu alaina qissat nabihi Yunus bin Matta sahib al-hud. Allah tabaraka wa taala telah menceritakan kepada kita kisah nabinya Yunus bin Matta. Walamma kadzabahu qaumu tarakahum wa rakiba al-bahr tatkala ia didustakan oleh kaumnya dan ia menaiki kapal di laut thumma rumiya ulqiya min al-fuluq ila al-bahr faltaqamahu al-hut kemudian beliau dicampakkan dari kapal tersebut ke lautan kemudian beliau ditelan oleh ikan hut فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين sanada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanak maka ia kuntu minadh-dhalimin maka di dalam kegelapan ia menyeru la ilaha illa anta tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau inni kuntu minadh-dhalimin sesungguhnya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim li'annahu alaihi salam taraka da'wat qaumihi ba'da an ya'isa minhum wa dhahaba al-bahr safara 'anhum wa da'watuhu liqaumi fardhu 'aydin 'alayhi dikarenakan beliau yaitu Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan dakwah kepada kaumnya setelah beliau berputus asa dari mendakwahkan mereka kemudian beliau pergi menaiki kapal di lautan padahal mendakwahi kaumnya itu merupakan perkara yang wajib bagi individu beliau fala'alla shakhsan yaqra ma jara li Yunus ibn Matta radhiyallahu anhu sallallahu alaihi salatu wassalam وما حدث له وتوبة الله عليه فيقع في نفسه إما تفضيل نفسه أو يقع تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لكن على وجه تنقص يونس بن متى Barangkali ada seseorang yang membaca tentang kisah Yunus ibn Matta, kemudian apa yang terjadi pada beliau, kemudian ya ia mengatakan atau membandingkan bahawa dirinya lebih baik daripada Yunus ibn Matta, atau dia mengatakan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam lebih baik daripada Nabi Yunus ibn Matta dalam rangka mencela Nabi Yunus alaihi salam. masyaallah ثم قال أبو داود حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم أو ابن حكيم عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ينبغي لنبي أن يقول إني خير من يونس بن متى Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah mengatakan telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Yahya Al-Harrani yang mengatakan telah bercerita kepada aku Muhammad ibn Salamah dari Muhammad ibn Ishaq wa huna Muhammad ibn Ishaq mudallis wa qad an'anahu na'am dan di sini uh, Muhammad bin Ishaq adalah seorang perawi yang mudallis dan ia telah uh, Eh, meriwayatkannya dengan An'ana dari Ismail bin Abi Hakim dari Al Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Ja'far dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi mengatakan saya sesungguhnya saya lebih baik daripada Yunus bin Matta fawadhihun min hadzal hadits annahu lidaf'i tawahhum an-naqs fi al-muhbul maka jelas dari hadis ini eh, bahawa larangan ini dalam rangka menolak pemahaman bahawa orang yang lebih rendah itu yang lebih rendah keutamaannya memiliki kekurangan daripada yang lebih utama. Kadzalik idza kana at-tafdhil wa at-takhyir bain al-anbiya waqt al-khusuma ma'a al-mu'minin aw al-atba' lahum. Aisyah, ma'a al-khusuma waqt al-khusuma kama sayati. وكذلك إذا كان ايوه تفضيل والتخيير بين الانبياء وقت الخصومه وفي مخاصمه كما سياتي الحديث الان demikian pula apabila yang membandingkan antara mereka yaitu pada waktu terjadinya perdebatan antara ia dengan umatnya kama sayati al sebagaimana yang akan datang Al berikut ini qala Abu Daud hadatsana Hajjaj bin Abi Ya'qub wa Muhammad bin Ibn Faris huwa ibn huwa qala hadatsana Ya'qub yani Ibn Ibrahim bin Sa'ad قال حدثنا أبي عن إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أي بن عوف وعبد الرحمن الأعرج اللي هو أبي أبي الأعرج نعم وعن أبي عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال Eh, berkata Imam Abu Dawud rahimahullah taala telah bercerita kepada kami Hajjaj bin Abi Ya'qub dan Muhammad bin Yahya bin Faris keduanya mengatakan telah bercerita kepada kami Ya'qub dia berkata telah bercerita kepada kami ayahku dari Ibnu Syihab dari Abi Salamah bin Abdurrahman dan Abdurrahman Al-A'raj dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Qala qala rajulun min al-yahud ay fil madinah wal ladhi istafa Musa fa rafa'a al-muslimu yadahu فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون أي يوم القيامة فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش أي آخذ بقوائم في جانب العرش وفي الرواية الأخرى بقوائم العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى وجاء برواية أخرى لا أكمل أكمل أو كان المسألة اقرأ هذا حتى لا أثقل عليك نعم طيب dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata seorang laki-laki dari kalangan Yahudi mengatakan demi zat yang telah memilih Musa maka seorang muslim mengangkat tangannya dan menampar wajah orang Yahudi tersebut Lalu orang Yahudi tersebut pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan kepada beliau tentang kejadian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian membandingkanku dengan Musa, sebab sesungguhnya manusia pada hari kiamat dalam keadaan pingsan, maka aku adalah orang yang pertama kali tersadar. Maka tiba-tiba aku melihat Musa memegang salah satu dari kaki arsy, maka aku tidak mengetahui Apakah Musa termasuk orang yang pingsan sebelumku atau ia termasuk dari orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jal? Faqila hadha qabla an yu'limahu Allah wa yukrimahu bi annahu afdal min Musa wa min jami'il anbiya. Dan ini beliau ucapkan sebelum Allah memberitahukan kepada beliau bahawa beliau adalah nabi yang paling mulia dan lebih utama daripada nabi-nabi yang lainnya. Wa qila li anna hadha kana waqta khusumah fa an yaqa'a tanafusun bil mafhud. Taib dan bisa jadi beliau katakan ini karena ketika terjadinya perdebatan maka beliau khawatir akan dipahami adanya kekurangan pada nabi yang lebih rendah keutamaannya. Qala huna aw kana mimman istathna Allah taala. Beliau mengatakan di sini atau ia termasuk dari orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Aikama qala ta'ala fa sa'ifa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, maka pingsanlah semua yang ada di langit dan di bumi kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa jaa fi riwayatin aw aw annahu juziya bis-sa'qati yawm al-tur. Lamma su'ika al-jabal la'a. Juziya fa ya? Musa sa'iqa. Nah, makna juziya yakni an yakun khalas tajuziya bi tilka sahha falam yus'ab dan di dalam riwayat disebutkan atau mungkin beliau termasuk orang yang sudah diberikan kondisi pingsan uh, di yaumatu yaitu pada hari at-tur Indah makar Rabbi hari ini hamdur. Itu ketika dia mengatakan wahai Rabbku tampakkanlah dirimu kepadaku sehingga aku bisa melihatmu. Raji'u 'inda tafsir al-ayat min tafsir Ibn Katsir wa ghairihi. Ikhtisaran. Raji'u. Dan uh, silakan kalian merujuk kepada tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat tadi. ثم قال أبو داود حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Ziyad bin Ayyub. Dia mengatakan telah bercerita kepada kami Abdullah bin Idris dari Mukhtar bin Fulful. Ia menyebutkan dari Anas, ia berkata, ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya khairal bariyah, wahai manusia yang paling terbaik." maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik itu adalah Ibrahim. وهذا لا يمنع أن يكون هو أيضا صلى الله عليه وسلم خير البرية dan ini yaitu hadis ini tidak menghalangi status Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan sebaik-baik manusia. ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يمنع أصحابه من كثير من الثناء عليه Akan tetapi Nabi saw melarang para sahabatnya untuk terlalu banyak memuji beliau. Ja'ahu wafd Abdullah bin Syakhir, kaum Abdullah bin Syakhir. Datang datang kepada beliau utusan Abdullah ibn Syakhir. Syakhir. Faqalu yas anta sayyiduna wa ibn sayyidina wa anta khairuna wa ibn khairina. Faqan qulu biqaulikum aw bi ba'di Ya, ولا يستهوينكم الشيطان لا يستجرينكم الشيطان Ay, لا تطروني أكثر لا تمزحوني أكثر kemudian ia mengatakan engkau adalah uh, pemimpin kami dan anak dari pemimpin kami hmm. engkau adalah orang yang terbaik di antara kami anak dari yang terbaik di antara kami kemudian Nabi SAW mengatakan kepadanya ucapkanlah seperti ucapan kalian atau sebagian kalian maksudnya janganlah kalian terlalu berlebihan di dalam memujiku لا ah, إله Innama ana abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. ثم قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن الأوزاعي عن أبي عمار عن عبد الله بن فروخ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم هذا الآن من النوع الثاني من الأحاديث أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم. Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan telah bercerita kepada kami Amr bin Utsman Dia mengatakan telah bercerita kepada kami Al-Walid dari Al-Auza'i dari Abi Ammar dari Abdullah bin Farrukh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku adalah penghulu anak Adam dan yang pertama kali terbelah untuknya bumi dan yang pertama kali memberikan syafaat dan yang pertama kali diberikan izin untuk memberikan syafaat awal musyafaat أول شافع وأول من تقبل شفاعته dan aku adalah orang yang pertama kali diterima syafaatnya وقد صحت ذلك بذلك الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه أول شافع يوم القيامة وأول مشفع أي أول من تقبل شفاعته dan telah tertera hadis ini di dalam as-sahihain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat dan orang yang pertama kali diterima syafaatnya وإن شاء الله سيأتي معنا باب مستقل في الشفاعة dan insyaallah taala akan datang uh, kepada kita bab tersendiri tentang asy-syafaah ثم قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشعيري المعنى أي اتفقا على المعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد يعني المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع لعين هو أم لا وما أدري A'uzair nabiyyun huwa amla. Nah. Baik, kemudian Al Imam Abu Daud mengatakan telah bercerita kepada kami Muhammad Ibn Mutawakkil Al-Asqalani dan Makhlad Ibn Khalid Asy-Sya'iri ya, yang sama maknanya keduanya mengatakan telah bercerita kepada kami Abdul Razak yang mengatakan telah memberitakan kepada kami Ma'mar dari Ibni Abi Zaid dari Sa'id Ibn Abi Sa'id Al-Makburi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Aku tidak mengetahui. Memakna. Fakat takar Allah kaum tuba. Memakna. Tuba un ala inun dua amla. Ia ni madun. Tuba. Tuba nafsu. Aku tidak mengetahui apakah uh, tuba ini lain malun ustaz. Lain yang malun. Apakah tuba ini dilaknat dia dilaknat atau tidak dan aku tidak mengetahui apakah Uzair itu nabi atau bukan. أولا هذا الحديث من أهل العلم من قال الصواب أنه مرسل والمرسل من أقسام الضعيف Ya, sebagian ahlul ilm, sebagian para ulama mengatakan bahawa hadis ini termasuk dari jenis hadis mursal dan hadis mursal itu merupakan jenis hadis yang dhaif. Al-amru tsani, hunaka masail qala fiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adri, thumma ja'ahu ba'da dhalika al-wahyu biha. Di sini uh, yang kedua, di sini ada suatu permasalahan di mana Nabi saw mengatakan, aku tidak tahu. Kemudian setelah itu datang wahyu tentangnya. فَنَتَعَلَّمُ مِنْ هَذَا أَلَّا نَقُولَ فِي أَيِّ مَسْأَلَةٍ إِلَّا بِعِلْمٍ Maka kita simpulkan atau kita ambil faedah dari sini bahawa tidak boleh bagi kita melakukan sesu mengatakan sesuatu kecuali dengan ilmu. وَقَدْ قَالَ جِبْرِيلُ فِي مَسَائِلٍ لَا أَدْرِي سَأَلَهُ عَنْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Jibril alaihi salam telah mengatakan aku tidak tahu dalam beberapa perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la adri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku tidak tahu. والصحابة رضي الله عنهم قالوا إذا سئلوا وليس عندهم علم لا أدري dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka ditanya tentang sesuatu dan mereka tidak mengetahuinya mereka mengatakan aku tidak tahu قال بعض السلف لا أدري نصف العلم sebagian salaf mengatakan perkataan aku tidak tahu merupakan setengah ilmu وقال بعض السلف من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله أي من كان لا يتكبر أن يقول لا أدري فإنه يصاب بمقتل أي في موضع فيه هلكته بالقول على الله بغير علم المقتل أصيبت مقاتله يعني آه، لما يطلق عليه إنسان فتقتل من رصاصته بسهمه هذا أصبت في مقتل يعني أصبت إصابة بليغة إذا أخطأت إذا لم إذا لم آه، تعود نفسك على كلمة لا أدري جيد إذا لم تكن تعلم فإنك ستقع في القول على الله بغير علم فتضر نفسك آه، هذه الزبدة يعني خلاص نعم Apabila engkau tidak membiasakan dirimu mengatakan aku tidak tahu dalam perkara-perkara yang engkau tidak mengetahuinya, hmm. maka engkau akan terjatuh di dalam tindakan mengucapkan sesuatu tentang Allah tanpa ilmu dan itu akan membahayakan dirimu. وقال بعض السلف ينبغي للمعلم أن يورث طلابه كلمة لا أدري dan sebagian salaf mengatakan seyogianya seorang guru itu mewariskan kepada murid-muridnya kepada pelajar-pelajarnya perkataan la adri suila Abdullah bin Umar an mas'ala faqala la adri Ibnu Umar pernah ditanya tentang suatu permasalahan lalu dia menjawab aku tidak tahu la a'lam aku tidak mengetahui falamma dhahaba as-sa'il tatkala penanya pergi akhadha Abdullah bin Umar yadayhi yuqabbiluha wa yaqul Ahsan bin Umar suila amma la ya'lam faqala la a'lam. Tatkala penanya pergi, Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya lalu menciumnya dan dia mengatakan Ibnu Umar telah melakukan hal yang baik. Ia ditanya tentang sesuatu yang ia tidak mengetahuinya lalu ia mengatakan la a'lam, saya tidak tahu. Ana qassartu fi haqqikum wa haqqid dars fi takhrij hadha al hadits wa dhabt masailihi saya uh, kurang kepada kalian uh, pada hak kalian dan pelajaran di dalam menjelaskan takhrid hadis ini dan sebagian permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya wala urid an aqula fihi ma la a'lam dan aku tidak ingin mengatakan uh, padanya sesuatu yang aku tidak mengetahuinya au a'tamid ala dhakirati wa fiha ad-dha'f asy-syadid atau aku bersandar kepada ingatanku, namun ingatanku terdapat kelemahan yang besar. Fyabqa hadal hadis, wma yta'alq bihi dainan lakum indi. Maka hadis ini tetap seperti ini menjadi hutang saya kepada kalian. Ushadidkumu insya Allah بعد الفجر أو في الدورة القادمة. Saya lunasi hutang ini insya Allah setelah subuh atau pada daurah yang berikutnya. <laughs> Hatta la util alaikum. Agar saya Inna tidak... fa innal ilm amanah. Sebab sungguhnya ilmu itu adalah amanah. Wa mas'alat la adri kataba fiha akhuna Syekh Al-Fadil Abu Uthman Muhammad bin Uthman Al-Anjari Al-Kuwaiti maqalatan tawila ismuha la adri. Dan berkaitan dengan permasalahan la adri ini telah menulis tentangnya saudara kami yaitu Syekh Abu uthman Muhammad bin uthman Al-Anjari Al-Kuwaiti di dalam sebuah makalah yang berjudul La Adri, aku tidak tahu. Tajiduna في internet ya. kalian bisa mendapatkannya di internet tersebar qala Abu Dawud wa khatama bi hadzal hadits, haddatsana Ahmad bin Shalih al قال qala haddatsana Ibn Wahb Abdullah bin Wahb قال أخبر ابن شهاب هو الزهري ان ابا سلمه بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بابن مريم الأنباء الأنبياء أولاد علات يعني أولاد رجل واحد هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن الأنبياء إخوة لعلات يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى وهذا في الصحيحين وغيرهما إشارة إلى أن دينهم واحد وهو التوحيد وشرائعهم مختلفة وهي الأحكام أولاد Allah, وليس بيني وبينه نبي نعم Kemudian Al-Imam Abu Dawud mengatakan dan beliau mengakhiri bab ini dengan hadis ini. Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Salih. Ia berkata telah bercerita kepada kami Ibn Wahab. Ia mengatakan telah mengabarkan kepada ku Yunus dari Ibn Shihab. bahawa Abu Salamah bin Abdul Rahman mengabarkan kepadanya. bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Aku adalah orang yang paling utama terhadap Ibn Maryam itu Nabi Isa. Para nabi itu mereka saudara seayah, yaitu ibu mereka, ayah mereka sama, ibu mereka berbeda. Ini merupakan isyarat yang menunjukkan bahwa agama mereka sama, yaitu tauhid. Kemudian fadinul anbiya jami'an wahid huwa tauhid al-islamul 'am, istislam lillah bit-tauhid wa Maka agama para nabi itu seluruhnya sama, yaitu at-tauhid yaitu tunduk tunduk kepada Allah tabaraka wa taala kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaisa baini wa bainahu nabi dan tidak ada antaraku dengan uh, dia seorang nabi waqad jaa bil hadits al-akhar anna bainahuma 600 aam dan telah datang dalam hadis yang lain bahawa jarak antara keduanya adalah 600 tahun فكل حديث يذكر فيه نبي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يصح Maka semua hadis-hadis yang disebutkan di dalamnya tentang adanya seorang nabi setelah di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis yang tidak sahih. Wa huna yunabbah ila annahu la yuqal al-adyan as-samawiyyah fa innahu dinun wahid ja'a min as-sama'. لا يقال أديان سماوية إنما هو دين واحد وإنما الشرائع مختلفة. Oleh karena itu di sini diperingatkan tidak dikatakan bahwa ya agama yang diturunkan dari langit itu adalah agama yang berbeda-beda melainkan ia adalah agama yang satu yaitu tauhid namun syariatnya berbeda-beda syakarallahu lakum huburakum semoga Allah taala membalas untuk kalian kehadiran kalian wa as'alullah azza wa jalla an yajziyakum jami'an khairal jazaa dan semoga Allah tabaraka wa taala membalas kalian semua dengan balasan yang terbaik rijalan wa nisaa kibaran wa sigara baik yang laki-laki maupun yang perempuan baik yang sudah dewasa ataupun yang masih anak-anak wa an yajziya khairal jazaa kull man kana sababan fi hadhihi ad-daura wa hadhihi al-liqa'at wad-durus dan semoga Allah tabaraka wa taala membalas dengan balasan yang paling baik kepada semua orang yang menjadi sebab terlaksanakannya daurah ini, perjumpaan dan pelajaran-pelajaran ini. Wa kull man a'ana fiha bi ra'yin aw mashuratin aw malin aw 'amal dan semua yang ikut serta di dalamnya dengan memberikan pendapatnya, mencurahkan hartanya atau dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu wa akhlafallahu عليكم ajma'in خيرا dan semoga Allah tabaraka wa taala mengganti untuk kalian semuanya dengan sesuatu yang baik wa baraka lakum fi awqatikum wa a'malikum wa a'malikum dan semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi kalian pada umur-umur kalian harta-harta kalian sabartum al-ikhwa wal akhawat hadhihi al-layali wal ayyam dan waktu-waktu kalian kalian telah bersabar di beberapa malam ini dan beberapa hari Wa tahammaltum al-julus as-sa'at at-tawilah dan kalian menahan diri kalian dengan duduk pada waktu-waktu yang panjang. In asabna fima qulna lakum fa min Allah wahda la syarika lah. Jika kami benar terhadap apa yang kami sampaikan kepada kalian maka itu berasal dari Allah semata. Wa in akhtana fa min anfusina والشيطان والله ورسوله منه بريئان dan apabila kami salah terhadap apa yang kami sampaikan, maka itu berasal dari kami dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terlepas darinya. hasbi anni wallah, ijtihadu fil nushilakum, mustabat. Dan aku telah berusaha demi Allah bersungguh-sungguh memberikan nasihat kepada kalian sesemampuku. وتقريب الفائدة بقدر ما أستطيع. dan mendekatkan kepada kalian faedah-faedah sesuai dengan apa yang aku mampu. وأسأل الله أن يغفر لي إساءتي وتقصيري. dan aku mohon kepada Allah Tabaraka wa Taala semoga Allah mengampuni kesalahanku. Wa وأخص بالشكر أيضا أخواتنا الحاضرات. dan secara khusus saya berterima kasih kepada saudari-saudari yang hadir. وأوصيهن زيادة sabr dan aku berikan mereka wasiat yang lebih untuk bersabar ala ada'i huquqi azwajihinna di dalam menunaikan hak-hak suami-suami mereka wa alqiyam bi tarbiyati abna'ihinna wa banatihin dan bersabar di dalam mendidik anak-anak laki-laki mereka dan anak-anak perempuan mereka waridha bi syar'illah wa qadarih dan hendaklah mereka rida dengan syariat Allah dan ketentuannya. Wal hadar min ad-da'awat al-mashbuhah dhalah allati turid harf al-mar'a 'an syari'ati rabbiha. Dan hendaklah mereka berhati-hati dari seruan-seruan yang menyesatkan yang ingin memalingkan uh, wanita muslimah dari syariatnya. Wal hadar min al-jama'at al-bid'iyyah wal firaq ad-dhalah dan berhati-hati dari kelompok-kelompok hizbiyah dan kelompok-kelompok yang sesat menyimpang fa innahum yataqassaduna an-nisaa khassah sebab mereka uh, mengincar para wanita secara khusus di umur karena beberapa perkara al-amr al-awwal liriqqati qulubihinna perkara yang pertama karena lembutnya hati-hati mereka sari'an ma yata'atharna bil mawad wal mawa'id wal mawaqif dan mereka uh, adalah orang-orang yang cepat terpengaruh dengan nasihat-nasihat. Wasaniyan awal amrul tani li surati badlihinna. Yang kedua karena cepatnya mereka mengeluarkan harta mereka. Fa innahunna fi sabilillahi yunfiqna wa yabdhulna. Sebab mereka berinfak uh, di jalan Allah tabaraka wa taala. Wal amrul thalith li'annahunna alqa'imat 'ala albuyut. Yang ketiga karena mereka adalah Eh, orang-orang yang mengurusi apa yang ada di dalam rumah. Wa alal abna'i wal banat dan mengurus anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Fa idza aqna'u al-mar'ata bi fikratihim wa hizbatiyatihim wa bid'atihim fa innahum dhaminu an yakuna aghlabul bait ma'ahum. Jadi ya, apabila mereka berhasil memasukkan pemikiran mereka, kesesatan mereka kepada seorang wanita, maka mereka meyakini bahawa akan ikut bersamanya mayoritas yang ada di rumah mereka. Wal amrul rabi' perkara yang keempat, annan nisaa fi satrin wa bu'd, bahwa para wanita itu tertutup dan jauh. Fala yudra bima yukhattatu bainahunna wa ma yusra'u bainahun. Sehingga tidak diketahui apa yang direncanakan di antara mereka. لا من حيث المراقبة ولا من حيث التبرعات ولا غير ذلك يعني لا مراقبتهن ولا مراقبة ما يتبرعن به لهذه الجماعات نعم Ya, tidak dari segi uh, mengawasi mereka atau menguas, mengawasi apa yang mereka dermakan kepada kelompok-kelompok tersebut. لهذه الأمور الأربعة Maka karena empat perkara inilah يشتد تركيزهم وعنايتهم بجانب النساء besar perhatian mereka dan incaran mereka terhadap para kaum wanita. Wa wadittu an yakuna ma'i hadaya li abna'i sghar al-muwadhibin barakallah. Dan uh, saya suka bersama saya ada hadiah yang akan saya berikan kepada anak-anak kecil. Lakin huna syai'un uhdiya li la a'rif ma huwa. La adri ma akan tapi saya memiliki sesuatu yang saya tidak mengetahui apa ini. Fasawfa uwazzi'uhu ala abna'ina as-sughar Saya akan bagikannya kepada anak-anak kami yang masih kecil. فإنهم معنا في هذه الأيام والليالي كلها Sebab mereka uh, hadir bersama kami pada malam-malam dan hari-hari ini. من يقوم يشوف الحال من من يقوم إيش ما هذا تعال يا راجع تعال أستاذ راجع تعال أنا لا أعرف ما هذا ولا هذا ما Saya كيف هذا يا شيخ تعال يا شيخ خلاص خلاص اعطيه يوزع خلاص اعطيه يوزع شاب اعطي كل واحد واحده وين وين واحد هذا كيف تعال يا استاذ اريد كبير اريد رجل كبير كبير واحد ساتو ساتو ساتو ساتو ساتو ساتو ايوه شوف ساتو ساتو ولا بعدين هاتوا <laughs> طيب ايش انا اقوم انا اقوم للابناء انا هؤلاء أبناؤنا بارك الله حضور يعني ومحافظة على اللقاءات كل يوم بارك الله mereka adalah anak-anak kami barakallahu fihim yang hadir di pertemuan-pertemuan kita dan majlis-majlis kita.